Афродита підняла руку з серпанком ще вище і звучним голосом спитала Хто ти? Вмить отямився Володимир, і його очі заблищали. Зсунув з плечей на гортку гридня, підступив до чудової постаті і задивився на неї. Хто ти і кіля тут взявся? спитала дівчина вдруге. Вона не зрушила з місця, на якому стояла, в її голосі відчувся гнів. Ти Анна? сестра імператорів? спитав спокійним, рівним, певним відповіді тоном володаря. Його голос був низьким, глибоким, та звучала в ньому нота незвичайної поваги та тепла, яка звучить у розмові з любою дружиною або дитиною. Увесь царгород знає мене, а ти, я, Володимир, Великий князь Осів. Ах! личко дівчини злегка зблідло. Чи знаєш ти, що жде того, хто сюди закрався? Тут її голос затремтів. В майбутньому жде мене твоя ласка, царівно. За неї я мечем боровся з супостатами твоїх братів, по неї й прийшов, похилив голову у поклоні. Хто зайде сюди без дозволу над тим повис засуд смерті? Невже ж ти наказала б убити твого судженого? Ох, судженого, відповіла глумливо. Так, суджено, рано. Аж до тієї хвилини не знав, а тепер знаю вже. За цим я сюди й прийшов, щоб дізнатися, чи знайду тільки сестру порфірородних для моєї держави, чи, може, когось для мене самого. Тебе бачу ось перед собою, наче весняну квітку після лютої зими, за якою тужить людина у довгі холодні вечори та ночі. Тепер знаю, що тебе виглядала туга моїх диких молодечих літ. Поступив два кроки ніби хотів її доторкнутись. Стій божевільний, не торкайся до мене, я ще не твоя. Невже ти гадаєш, що християнські володарі віддали б сестру за поганина? Бог свідком, мені, що більше в мене розуміння Христової правди, ніж у не одного з висохлих черців та намазаних дияконів патріарха. Ох, це може бути, зневажливо кинула дівчина, та немає на тобі знам'я Христа, який бачили в очі. Очі? Хрест про око на мені є, а навіть записаний я у книгах святого мами. Справді, скрикнула Анна і мимохідь поступила крок наперед. То ти, володарю, Росів, охрестився, ти гадаєш охрестити всі землі та розкитів і привести їх по послуху боголюбивим. О, вчинив це, вчини, Ромейська імперія прожене тоді агаряну піски східної пустині та покорить західних варвар, як за царя Юстиніана. Згадай, Анно, про ці мільйони нових християн на сході та півночі, а тоді щойно думай про нові завоювання. Схилила голівку. Вибач, сказала. Ти правду сказав, що в тебе більше розуміння Христової віри, ніж у нас. А вона ніколи досі не мала нагоди зустрічати людей цього типу. Хоч не мала великої освіти та досвіду, вона збагнула, що умов не доросла до нього та що його розмах та сила поривають її за собою. Ні, такої сили не було в нікого з мужів Македонського дому, у нікого з придворних вельмож, ні з приїжджих князів. З якоюсь дивною самозарозумілістю він сягав по неї і то не рукою, словом, підхлібством, усміхом, чуйною поведінкою, а всією появою. Ні, при боці такої людини вона не затужить за золотим рогом, а все ж дратувала її його мужиська самовпевненість. Великий князю, яку вагу мають наші слова? Моя доля в руках імператорів. Я не хотів тебе образити, Анна, звертаючись до них, коли йдеться про тебе. Ось чому не з'явився я у хрізотрикліні, ні у магнавру, а у Лахерн, бо ж мені йшло тільки про тебе, Анно. Будь ти тільки звичайна собі жінка, яких є тисячі по світу, то я, певно, вдоволився б якою-небудь грекиною з руки імператорів, якщо за нею йшов би княжий вінок, скипер та влада. Але спершу я хотів побачити тебе, тільки тебе, і забудь про все інше. Ох, ці жінки, яких у тебе так багато. спалахнула царівна зовсім по жіночому. Володимир засміявся. Хто кланявся ідолам і прозрів, цей покине їх для Христа. Хто тебе пізнав, Анно, для того немає інших жінок у світі. З поза кущу показався Анастас і зігнувся в земному поклоні перед царівною. Служба йде з палати за тобою, милостива княжно, сказав. Ох, як я забарилася. Відійди, Володимире, щоб тебе ще й не знайшли. І рожі зацвіли на личку царівні. Леви і гадюки. А від пристані до касарні катафрактів, недалеко гіподрому, тісними вуличками портової дільниці ступав величавий похід. Попереду йшли дві сотні варягів у кінчастих шоломах з довгими мечами та круглими і вальними щитами шкіряні каптани, кожухи та півпанцирі різної форми та походження мали чимало дір сліди недавнього бою. Ніякі шовкові, ні вовні, ні нагортки не закривали зброї, як це було звичаєм того часу. Тільки два ватажки мали поверх кольчури скромно шиті червоні сорочки з золотистим гавуном.